ні на що вже не був придатний. І всі діти з того будинку зійшлися до вогню, їм хотілося подивитися, як горітиме папір, і дивитись на червоні іскри. Ой. скрикнув папір і звився великим вогненним полоєм так високо в повітря, як ніколи льон не міг піднести свої маленькі квіти. І там виблискував і сліпив, як ніколи не змогло б сліпити біле полотно. Літери стали вогняним шрифтом, і всі слова й думки знялися полум'ям. Ну, тепер прямим шляхом до сонця, радів він. Діти танцювали навколо і співали. Шніп, шнап, шнуре, Василюре, от і пісні кінець. Коли полум'я згасло, від паперу залишився тільки чорний попіл. Але ніби й попіл співав. Пісенька ніколи не скінчиться. От що найчудесніше. Ми знаємо це, і тому ми найщасливіші. Але діти не почують жодного слова, а коли б і почули, не зрозуміли б його. Та й не треба. Не все ж одразу знати дітям.